sama malaika wanampenda mtu huyo thumma yudau lahu alqabulu fil ard kisha allah subhanahu wa ta'ala anampa kabuli katika ardhi mtu huyo ambaye kapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kapendwa na malaika ibadallah qawluhu sallallahu alayhi wasallama thumma yud'u lahu alqabul fil ard qawli ya mtume aliposema kuwa mtu huyo anapewa kabuli ardhini bi maana bimaana thumma ثم lahu alqabul fil ard 'inda akthar man ya'rifuhu min almu'minin Allah subhanahu wa ta'ala anafanya sababu ya mtu huyo kukubalika na kila anayemtambua katika waumini wayabqa lahu dhikrun salih wanabaki wanamtaja kwa uzuri mtu huyo kisha wayuqal manahu na vile vile akasema maana yake yulqi fi qulubi ahliha mahabbatahu madihina lah Allah subhanahu wa ta'ala anaweka katika nyoyo za waja mapenzi yake wanampenda mtu huyo na kumsifu na kumtaja kwa uzuri fatamilu ilaihi alqulub watarudwa anhu na nyoyo za watu zinaamili kwa mtu huyo na vile vile zinamridhia mtu huyo ambaye kapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kapendwa na malaika ibadallah wa sifatu almahabba thabitatu lillahi subhanahu wa ta'ala ala dhahiriha ala ma yaliqu bijalali au bijalali Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika hadith tumeona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sifa ya mapenzi lakini mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yanalingana na utukufu wake wala hayafanani na mapenzi ya viumbe wake wa hubbu jibril wal malaika yahtamil wajhain vile vile mapenzi ya jibril kwa, na malaika wengine kwa kumpenda mja huyu ni moja kati ya njia mbili ahaduha njia ya kwanza istighfaruhum lahu malaika wanapompenda mja wanamwambia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sanauhum alayhi na vile vile wanamsifu mja huyo wa duauhum na vile vile malaika wanamwambia dua mja huyo والوجه او الوجه الاخر na aina ya pili anna mahabbatahum ala dhahiriha almaruf min almakhluqin kwa mapenzi ya malaika kwa mja huyu ni mapenzi ambayo yanajulikana kwa viumbe wote bimaana malaika wanampenda mja huyo wa huwa mailul qalbi ilayhi nyoyo za malaika zinaamini kwake washtiyaquhu ila liqaihi bali malaika wanatamani kukutana na mtu huyo wasababu hubbihim wasababu hubbihim iyahu kaunuhu muti'an lillahi ta'ala mahbuban minhu na sababu ya mja huyo kupendwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu mja huyo anamtii Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anampenda ibadallah kwa tunaona faida za mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mja kupendwa na malaika na ni sababu ya mja kupendwa na waumini ibadallah kwa hiyo hunaka min al-asbab al-jaliba lilmahabba kuna sababu ambazo ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuna sababu ambazo mja akizifanya inakuwa sababu ya kupendwa na Allah na bila shaka akipendwa na Allah anapendwa na malaika na akipendwa na malaika anapendwa na waumini sababu ya kwanza qira'atu قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه وما urida به sababu ya kwanza ya mja kupendwa na Allah ni kusoma Qur'ani kwa kuizingatia na kufahamu maana yake na kufahamu makusudio ya Qur'ani leo waislamu wengi tunasoma Qur'ani kama kasuku lakini je matendo yetu ni matendo ya Qur'ani lakini sababu ya kupendwa na Allah uisome Qur'an kwa kuizingatia na kufahamu maana yake ndio maana kuna baadhi ya maswahaba wamehifadhi suratul baqara takriban miaka minne ni kwa sababu walikuwa wanakijua cha kuhifadhi la lakini walikuwa wakisoma Qur'ani hawatoki kwenye aya mpaka wamefahamu maana ya aya wamefahamu makusudio ya aya ndio anaendelea aya nyingine qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayk kitabu hicho ambacho ni Qur'an tumekishusha juu yako ye Muhammadun sallallahu alaihi wasallama mubarak kwanza ni kitabu chenye baraka liyadabbaru ayati ili watu waweze kuzingatia aya za Qur'an waliyatadhakkara ulul albab na waweze kukumbuka wale wenye akili sababu ya Allah kushusha Qur'an kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ili watu wazingatie kitabu cha Allah wasisome aya za Qur'an zimewakataza wakaacha zimewaamrisha wakafanya ibadallah وقال تعالى akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna alquran hivi kwa nini hawazingatii Qur'an am ala qulubin aqfaluha au nyoyo zao zimefungwa na kufuri leo kuna baadhi ya waislamu wanasomewa ayat za Qur'an lakini hawazingatii aya imekataza wala tafrabu zina msikurubia uzinifu lakini tunakurubia zina Azma tukataza wizi tunaiba mpaka misikitini. Aya zimemwamrisha mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu ya kisheria. Wanawake zetu wanatembea la kuwa hawana stara. Afala yatadabbaruna alquran? Hivi kwa nini hawazingatii Qur'an? am ala qulubin aqfaluha? Ana nyoyo zao zimefungwa na makufuri kiasi cha kwamba wanasomea aya za Qur'an hawaizingatii? kwa miongoni mwa sababu za mja kupendwa na Allah ni kuisoma Qur'ani na kuizingatia Qur'ani imemwamrisha akafanya Qur'ani imemkataza akaacha athani sababu ya pili ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada za sunna baada ya kufanya ibada za faradhi ni wangapi kati yetu tunafanya ibada za sunna ni wangapi shawali na marizika bila kufunga sita tu shawali ni wangapi ambao wanafunga swaumu za Ijumaa tatu na Alhamisi ni wangapi wanafunga swaumu za beza ni wangapi wanaswali sala za kabia na baadia ni wangapi wanaswali sala za duha ni wangapi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada za faradhi ni sababu ya kupendwa vile vile kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya ibada za sunna ni sababu ya kupendwa ibada Allah waislamu wangapi wana uwezo lakini kwenda kufanya umra haendi waislamu wangapi wana uwezo kwenda kufanya hija hawaendi قال الله تعالى في حديث القدس الله سبحانه وتعالى نسمع ketika حديث القدس وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما فرضته عليه na wala hatojikurubisha kwangu mja wangu katika jambo ambalo nalipenda zaidi kama yale ambayo nimemfaradhishia kwa jambo la kwanza la kujikurubisha kwa Allah ili upende na Allah ni ibada za faradhi sala tano kwa siku je unaziswali kama zinavyotakikana kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba na wala mja hatoacha kujikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna isipokuwa nitampenda ibada za sunna wallahi unaingia pa alfajiri kabla ya sala alfajiri raka mbili kabla ya sala ya dhuhuri raka nne baada ya sala ya dhuhuri raka mbili baada ya sala ya maghribi raka mbili baada ya sala ya isha raka mbili ukiswali raka 12 kwa siku kabla na baadia unazingiwa nyumba peponi kuswaumu alhamisi kuswaumu jumatatu sababu ya Allah kukupenda ibada za sunna wallahi inafikia leo kiwango watu wakati wa kuswali sala ya usiku wako macho na masimu lakini haswali sala ya usiku mtu anachati na mwanamke anachati na mwanaume usiku mzima mpaka muda ambao Allah ananadi kwa waja wake ili waweze kumwomba awape usiku wa tatu watu wako macho kisha alfajiri kikurubia mtu anaagana na mpenzi wake anaweka simu pembeni analala alfajiri nampita kisha tunataka mapenzi ya Allah katika hali kama hii sala alfajiri na kupita amboni ya faradhi sala za sunna za usiku zinakupita mazo ni sababu ya kupendwa zote hizo الثالث sababu ya tatu ya mja kupendwa na Allah aljihad fi sabilillah kupigana jihadi katika njia ya Allah na jihadi ambayo inakusudiwa hapa ni jihadi ya kisheria jihadi ambayo imeneza shurut قال تعالى انا سمع الله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله سبحانه وتعالى anawapenda wale ambao wanapigana katika njia yake وقال تعالى akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini man yartadda minkum an dini atakayeritadi miongoni mwenu akatoka katika dini yake ya Uislamu fasawfa yati Allahu biqaum Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu ambao yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah anawapenda na wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe unapoacha uislamu haujamzuru Allah ukitoka ndani ya uislamu Allah ataleta watu ambao anawapenda na wao wanampenda kisha akawasifu akasema watu hao watu gani jambo la kwanza adhillatin ala almu'minin ni madhalili mbele ya waislamu wenzao wanyenyekevu wapole mbele ya waislamu wenzao a'izzatin 'ala al-kafirin lakini wakali dhidi ya makafiri yujahiduna fi sabilillah wanapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yakhafuna lawmata la'im na wala hawagopi lawama za mwenye kulaumu ibadallah fadhakara sababaini min asbab mahabbati llah lil'abd katika hii aya Allah akataja sababu mbili katika sababu za mtu kupendwa na Allah asababu alawwal akasababu ya kwanza adhillatun ala almu'minin kwanza hao waislamu watakuwa ni madhalili wapole mbele ya waislamu wenzao a'izzatun 'ala alkafirin watakuwa ni wakali dhidi ya makafiri wa hadha ma'nahu alwala walbara na hii maana yake ni alwala walbara kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah wapende waumini kwa ajili ya Allah na wachukie makafiri na madhi wa Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fayakununa adhillatan 'ala almu'minin bima'na annahum yuhibbunahum wa yuwalunahum bimana watu hao wanakuwa ni madhalili mbele ya waumini maana yake nini wakiwapenda waumini wenzao na kuwanusuru waumini wenzao a'izzatun au a'izzatan 'ala al-kafirin yatabarrauna minhum na kuwa wakali mbele ya makafiri bimaana wanajiweka mbali na makafiri na vitendo vyao sio tu eti mimi niko mbali na makafiri wakati tunasherehekea sikukuu kuzaliwa kila mwe, kila mwaka sikukuu za mayahudi na manaswara lakini sisi tunawaiga kisha wanasema eti wewe uko mbali na makafiri wakati unafanya sikukuu zao kila tarehe nane mwezi wa tatu tunasherehekea siku ya mama kama ni ya mwanamke sijui ambaye hivyo katika Uislamu na baadhi ya wanawake kufanya kibei wanavaa nguo za wanawake wanajifananisha na wanawake hawajui kuwa kujifananisha na wanawake ni laana kisha wanasema wewe unawapenda uko mbali na makasura wakati unafanya matendo yao unanyoa ndevu zote unachama sharubu kama Mayahudi kisha anasema uko mbali na makafiri kwa akasema wayujahidunhum wayuqatilunahum na wanawapiga vita makafiri wayatabarauna minhum na wanajiweka mbali na makafiri wa min dinihim na wanajiweka mbali na dini yao kila jambo ambalo linahusu dini la makafiri wanajiweka nalo mbali wa hadha sababu alwala walbara alladhi tunalu bihi mahabbatu Allah azza wa jalla li'abdihi na alwala walbara kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah ambalo ni sababu ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala asababu thani sababu ya pili ambayo Allah kaitaja katika aya yujahiduna fi sabilillah wanapokwenda jihadi wanaenda kwa ajili ya Allah wanapigana kwa ajili ya Allah la yujahiduna talaban lilmal wala talaba lilmadhi wathanaa wala hawaendi kupigana jihadi kwa ajili ya kutafuta mali au kutafuta wasifiwe yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna fillahi lawmata laim wanapigana katika njia ya Allah wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu hizi ni sifa mbili ambazo Allah kazitaja katika aya ambazo ni sababu ya mtu kupendwa kuwapenda waumini na kuwachukia makafiri na kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala arabi sababu ya nne ya kupendwa na Allah attaqwa kumcha Allah nini maana ya taqwa an bainaka wa baina iqabillahi wiqaya kuweka baina yako wewe na adhabu ya Allah kinga ndio taqwa kuweka baina yako wewe na adhabu ya Allah kinga hiyo kinga utaiweka vipi bi bifi'li al-awamir wa ijtinabi an-nawahi kwa kuyafanya maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo ya Allah ndio takwa mfano anapokuambia bi maana anakuambia ij'al bainaka wa baina iqabi llahi wiqaya weka baina yako wewe na adhabu ya Allah kinga bi bifi'li al-awamir wa ijtinabi an-nawahi kwa kuyafanya maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ndio takwa na ni sababu ya kupendwa na Allah qala Allah ta'ala anasema Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin kwa hakika Allah anawapenda wacha Mungu wanaomcha ambao wamejiweka mbali na maasi wakayafanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala alkhamis sababu ya tano ya na Allah alihsan kufanyia viumbe wema leo islamu anamsubiri mwenzake muislamu mwenzake apate matatizo amcheki amzungumze kwa ubaya mbele za watu fulani kadha fulani alikuwa kadha na mali zake alikuwa anajiona anajinyanyua leo Allah kamnyanyua maana muislam anafurahia kufilisika kwa muislam mwenzake muislam anakasirika nao muislam mwenzake kapata husda lakini katika sifa za kupendwa na Allah katika sababu za kupendwa na Allah kufanyia wema viumbe qala Allah ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbul muhsinin Allah anawapenda wenye kufanyia waja viumbe wema la yaqtasiru al-ihsanu 'ala al-insan bali bal yataadda ila al-bahaim na mtambue kuwa wema hauishi kwa wanadamu mpaka minyama lazima uifanyie wema tuhsinu ila al-bahaim hatta ila al-kilab fanyia wema minyama hata mbwa Leo tukiona mbwa barabarani kitu cha kwanza ni mawe kupiga. Tunasema kwa kuna mtu aliingia peponi kwa ajili ya mbwa. Mbwa alikuwa na kichwa maji akamata kiato chake akaenda kwenye kisima akateka maji akaipa mbwa ikanye akamshukuru Allah ikawa sababu ya mja kusamehewa. Si leo tukiona mbwa tunapiga mawe. Fanyia wema viumbe wa Allah. Qala alayhi salatu wasalam anasema mtume alayhi salatu wasalam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay' شيء الله amefaradhisha wema kwa kila kitu mpaka akatokea hata mipaka ya kuchinja taka kuchinja kuku mbuzi kitu chochote kile weka makali kisu chako kisha uchinje kwa haraka ili kisipate maumivu السادس التوبه والطهاره الحسيه والمعنويه sababu ya sita ya kupendwa na Allah kutubia madhambi na mtu kuwa msafi wa moyo na mwili mtu asafishe mwili wake mtu asafishe moyo wake qala ta'ala anasema Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah anawapenda wenye kutubia madhambi yao na anawapenda wasafi al-mutatahhiruna bil ma' min al-ahdath wan-najasat bimaana al-wudu wal-ghusl watu ambao wanasafisha miili yao kutokamana na, na, na najisi na hadath bimaana wanatawadha eh, wanaoga wanapokuwa na janaba wanapotoka kwenye hedhi Allah anawapenda watu kama hao walmutatahhiruna min adh-dhunubi wal ma'asi na wale ambao wanajisafisha kutokamana na madhambi walmutatahhiruna min ashirki na wale ambao wanajisafisha kutokamana na shirki anasafisha moyo wake kutokamana na shirki leo islamu ndio shirki mpaka ruqya zinafanywa za shirki ruqya gani ya kisheria mtu anasoma ruqya amefunga kitambaa kichwani cha ruqya gani ruqya gani ambayo mtu anatumwa mbuzi achinje ruqya gani fasalli li rabbik wanhar sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako usichinje kwa ajili ya majini ruqya leo tunaziona leo wanachinja eti jini limekataa kutoka mpaka ulete kichinjwa kwa unachinjia jini fua janja wanazika kichwa nyama anatia msefuria anatia ndani waustadhi wa janja ya maajabu au kwa lugha nyingine wa roho unapenda kula vitu ambavyo hakuemea nadhani mnashuhudia haya watu wanachinja wanakamata mbuzi wanailisha karatasi karatasi imeandikwa aya za Qur'an alafu cha kusikitisha kuna wakati wengine walikuwa wanafanya haya mbele za watu barabarani na makafiri wanapita wanaona hiyo hali kafiri anapita sehemu huko unachinja mbuzi umeilisha ume, karatasi umezika kichwa pale watatudhania nini sisi waislamu cheki tumavuka kwa aridhi ya mashetani aridhi ni uburozi kwa sababu gani sisi ndo sababu katika sharti za ruqya hakuna jambo la kuchinja wallahi kama kuna yeyote ambaye anaona kwa ruqya katika sharti zake kuna kuchinja alete vitabu vya mutakaddimin na mutaakhirin akuletea hapa tuoneshe sharti ya kuchinja hii iko hapa atawabun na watu gani humu ladhina yarji'una 'anil ma'asi wadh-dhunub ila Allah ni wale ambao wanarejea yale madhambi yao walikuwa kuyafanya wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayastaghfiruna wanamuomba Allah msamaha wala yauduna ila dhanb wala katika hiyo dhambi hao ni sababu ya wao kupendwa na Allah ibada Allah asabe sababu ya saba ya kupendwa na Allah ittiba'u rasulih sallallahu alayhi wasallam kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam qalat قالت اليهود nasara annahum يحبون Allah فامتنحهم Allah biqawli mayahudi na منصارى ومدai kuwa wamempenda Allah Allah akawapa mtihani kwa kauli yake akasema hivi na hii ni mtihani wa kila mtu anayedai kuwa anampenda Allah huu mtihani ambao Allah amewapa Mayahudi ndio mtihani ambao anampa kila Muislamu ambaye anadai kuwa anampenda mtume au kila Muislamu ambaye anadai kuwa anampenda Allah Allah akawapa mtihani akasema kul waambie Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa kama kweli nyinyi ni wa kweli mnampenda Allah fattabi'uni basi nifateni mimi Muhammad yuhibbukum Allah mkifanya hivyo Allah atakupendeni wa yaghfir lakum dhunubakum na atakusameheni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim Allah ni mwingi wa msamaha ni mwingi wa huruma qul waambie Muhammad atii Allah war rasul mtini Allah na mtume fa in tawallaw ikiwa kama watakengeuka wakaacha kumtii Allah na mtume fa inna Allah la yuhibbul kafirin basi watambue kuwa Allah hawapendi makafiri فعلامه محبه الله محبه صحيحه حقيقيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم mapenzi ya alama ya kuwa mja anampenda Allah mapenzi ya ukweli ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa na kidevu cheupe shekhi mtume alikuwa na ndevu nyeupe wakaongea na stabile timu sahaba walikuwa nakata ndevu haya eh. wanasema walikuwa nakata qabid wanafanya hivi hivi na penyewe kwenye hija au kwenye wakimaliza ibada ya umra anafanya hivi ndo anakata ehe zinabaki za wapi akishika vindevu zake akakata ubwa kuzidi bana baki za wapi kisisi hata ndevu atubu na mtu ananyoa afuna dai unampenda mtume sasa sallam na ongea na wanakajali hiyo sunna eti yo uislamu wana mandevu ndevu tu katika kujali dini ni, ni, ni, ni, ni kufuru tazama suruali yako inafika wapi mtume alikuwa anavaa nguo ya kufurika macho mbili ya miguu hakuna kisha unadai unampenda mtume unadai unampenda Allah kwa hiyo alama ya kumpenda Allah mapenzi yake kweli ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama faman iddaa annahu yuhibbu Allah yeyote ambaye anadai kuwa anampenda Allah walakinahu la yattabi'u ar-rasul lakini amfuati mtume hadha kadhab huyu ni muongo ومثله من يدعي انه يحب الله na mfano wake ni yule ambaye anadai kuwa anampenda Allah ويتقرب الى الله بالبدع والمحدثات kisha anajikurubisha kwa Allah kwa kufanya ibada za bid'a ambazo hazimo katika Uislamu allati ma anzala Allah biha min sultan ambazo hazina dalili ima ndani ya Qur'an ima ndani ya Sunna kisha yeye anafanya maulidi anadai ndo anampenda mtume yake wallahi law kana khaira la sabaquna ilayhi laiti maulidi ingelikuwa ni khairi wallahi maswahaba wangetutangulia hivi nani alikuwa na mapenzi kwa mtume zaidi ya maswahaba leo masufi wanatuhuma ahlus sunna kuwa nyinyi hamumpendi mtume kwa sababu hamfanyi maulidi tumuulize swali mtume wakati wa uhai wake amesherekea kuzaliwa kwake Abu Bakar miaka aliyotawala amesherekea kuzaliwa kwa mtume Umar Uthman Ali Al-Hasan ambao ni mjukuu wa mtume Muawiya الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة الأموية كيومه عمر بن عبد العزيز الدولة العباسية كيومه هارون الرشيد وكتوكا وقتوكا كتا إما أبو حنيفة مالك شافعي أحمد هوا ووتي هوا كشيركا مزازيها متومي نيوكا سبابوا لكوام بدي متومي كشا ووي صوفي unayetoa ndevu zako unanyoa ndevu ndio udai kwa mpenda mtume unavaa isbali unaburuta nguo yako ndio unadai una mapenzi makubwa kwa mtume kuliko maswahaba kisha wakasema wallahu jalla wa ala la yarda illa bima shara faman yuhibbu Allah yattabi'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Allah hapendi isipokuwa ile ambayo ameweka katika sheria yake ima ndani ya Qur'ani ima ndani ya Sunna wa na vile yale ambayo wala Allah kwa hiyo yeyote anayempenda Allah lazima amfuate mtume. Amma man jaa bil bid'i wal muhdathat wal mukhalafati lirrasul sallallahu alaihi wasallama, ama yule ambaye anakuja na uzushi katika dini, anakwenda kinyume na mtume alayhi salatu wasalam, falaysa bimuhibbin lillah wa in idda'a annahu yuhibbu Allah azza wa jalla, huyo hajampenda Allah hata kama atakuwa anadai kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس الله أمر دين باباك مسيما من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي محبته للعبد يَيُوتِ أمباي أتبيندا كواجلي يا الله ناك نصور كواجلي يا الله نا فنع وادوي كواجلي يا الله, نا أكفني أكفني أكفني أكفني الله ni sababu ya mja huyo kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala usidanganye tiweni adui wa mayahudi wakati unasherehekea sikukuu zao usidai kuwa wewe ni adui wa mayahudi wakati mke wako ndani ya nyumba yako anapoteza muda kwa sinema zao mafilamu yao kila siku mke wako lazima awe kwenye TV na leo ni siku ya nini wana majina yao wanaitaja zile sinema zao anatinga zile sinema za mayahudi eti wewe ukume, lakini nyumba yako Qur'ani hamna mawaidha hamna kwenye TV zako lakini kila siku filamu za mayahudi hazikosi kwenye TV yako alafu eti wewe ni adui wa mayahudi kwanza kama wewe ni adui yao kuwa kwanza adui wao kwa vitendo si kwa maneno ama jambo ni agasuka Koreshi bikogwa matendo kama wewe kweli uko mbali na mama sikukuu hizi za kuzaliwa si wazazi ndio tunatoa hizo pesa mtoto wangu kaeneza mwaka mtoto wa kike anamwagiwa maji maji anabana nguo yake mwili unajichora anapigwa picha anatia kwenye mitandao mpaka leo wanakuwa kodosha hadi masale anniversary mtoto wa kike analisha wanaume keki ambao si maharimu zake nataka mapenzi ya Allah kwa hili hamna Kwa akasema qala alayhi salatu wasalam amesema mtume alayhi salatu wasalam la yajidu abdun ta'ama al-iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mja hawezi akapata ladha utamu wa imani mpaka ampende Allah na mtume wake kuliko kila kitu wa ayuhibba mara na ampende mtu la yuhibbuhu illa lillah lakini asimpendi isipokuwa kwa ajili ya Allah hapana kupatana mafuta wa Islam unaona wewe kuna nashambulia watu wa ndevu watakuona vibaya eh kutoa ndevu ni haram sheikh ni dhambi na eh, nashambulia ni kuvaa isbali wana watakuona vibaya kuvaa nguo ya kuzidi macho mbili ya miguu chenye kuzidi ni motoni wacha mawaidha kupiana nani ya, ya, ya, ya, ya kupakana mafuta wa Islamu. Eti ah, laumu wale hawatonipenda eh kwa nini wanatoa Ijumaa au khutba juu kupenda na wallahi mapenzi ya Allah ni zaidi kuliko mapenzi ya wanadamu mwanadamu hata kupenda kisha atakuchukia lakini Allah kikupenda na kukupenda. kisha akasema wa an yakraha an yauda fil kufri baada idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi nar na vile vile mwanadamu achukizwe achukie kurejea katika ukafiri baada ya Allah kumwokoa na ukafiri kama jinsi anavyotukia kuwekwa ndani ya moto kila tendo ambalo ni wasila ni njia ya kukufikisha kwenye ukafiri jiweke na mbali miongoni mwa atashabuhu kufar kujifananisha na makafiri ni moja ya njia ya kukupeleka katika ukafiri kwa kila jambo la makafiri sikukuu zao mambo yao ya dini yao jiwekeni nayo mbali mfuate njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama tukimomba Allah atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله